La biaso de confirmo. La biaso de confirmo estas cogna biaso au alivorte e rara pens maniero. Muntal homoi estas victimoi de tiu biaso. Tio casas che moni pli atentas cae favoras informoin ciui conformas niain gis nunain credoin au antao iugion sen consideri la veron de tiui informoi gis same ocasas chiam oni mal pri atentas informoi qui contrawas niain antauain credoin. La biaso de confirmo ocasas precipe chiam oni interesigas pri affecciai cae ticrai temoi. Exemplo de tia situatio segvas. Calcai homoi pensas che accidentoi au nascidioi pri ofte ocasas dum la plenruno. Tiui homoi pli atentos la accidentoin au nascidion, kiui ocasas dum la plenruno, ol tiui kiui ocasas alimomente. Ili do pli cae pli credos je la influo de plenruno sur la accidentoi au nascidioi. Same pri homoi, kiu credas je la tut monda varmigio ili pensas che la temo estas grava, tial ili legos pli cae pli da informoi citeme, cae pri poluado au renovigiantai energioi. Tiu pli fortigas ilian credon. Male, iu homoi ne credas ie la tut monda varmigio. Ili sercios cae pli attentos informoin, ciu montras che ciencistoi eraras, au che existas comproto ju pri tiu homoi serciadas, des pri ili credos, je tiu malfacta credo pri ne existo de tut monda varmigio. La biaso de confirmo anca o multe ocasas dum presidentai balotoi ce la interconai reteoi el Facebooko. La homoi pridas vastigos videoin cae articoloin qui pri fortigo si ein antauin opinioin Kion da homo legas multa in informo i kai programero in pic antrawa i candidato i ki generale tiu homo tamen forgeta la argumento ne au ech mokijante pri ili multa i interesai esproroi el un biason exemple oni electis homoin por au contrao la mort punon. Ili legis du falsain esplorhoin cae ties resultoin pri la efficetso au maleficetso de la mort puno por timigi eblain estontain crimuloin. La homoi por la mort puno diris che la esploro quiu el montris efficetson de la mort puno esis pliva convicebra cae tiu, ciu elmontris mal efficetson, mal convicebra. Cae inverse por la contrauoloi. Ciam oni demandis al ili ciu ili iome changis siain antauain credoin pro la resultoi de la esploroi, ili jesis, sed facte tiu ne ocasis. Ciu existas solvo por neniam esti victimo de tiu biaso de confirmo Comprenebre, ne, sed iui concilas tamen che antau olt eg decidi ion, oni demandiju. Cun cio mi tuie cae automate consentis? Cioe aferoi mi ecce sen concie forgetis au malatentis? Cio est as la mala opinio, hipoteso au agmaniero? kiel mi pritaktis la veron de mia opinio, kai tiu de mala opinio.